та інші поржавілі й позеленілі трофеї. Серед них підлітків повоєнної доби вважалося неабиякою доблестю знати системи зброї та калібри набоїв краще, ніж набридлу таблицю множення. Потім романтика юності одлинула, настали прозаїчні будні. Як і Олег, ще студентом, Андрій пішов підробляти на швидку. Тут залишився і після того, як одержав лікарський диплом. Багато цікавих зустрічей подарувала йому ця важка, неспокійна і марудна робота. Та сьогоднішня була особлива. Не випадково вона породила цю суперечку в бригаді. Щось зворушливе і захоплююче таїлося в образі генерала Корчового. Фанатична цілеспрямованість. Ось що. Ні, не на бездумну Жені Дорошенко, як натякала Вероніка Юзефівна схожа актриса Ніна Ващенко, скоріше на цього фанатика генерала. В цьому її сила, її щастя і горе, і його Андрієва біда, їхнє маленьке горе і велика радість, радість приречених жити не для себе, для інших. На підстанції панував діловий спокій добре вивіреного механізму. Виклик із барачно вишневого так і не надійшов. Отже, ще одну ніч для Галини Федотівни Ващенко відвойовано у жорстокого небуття. Лікар Ващенко прийняв із рук диспетчера черговий виклик на якусь нову вулицю, назву якої він чув уперше. Далеко їдемо? поцікавився Олег. На вулицю Павлюка. Олег зблід. У газетах писалося, що одну з вулиць нової столичної околиці названо ім'ям його батька. Зараз він уперше мав зустрітися з нею віч навіч. Ващенко здогадався, в чому річ, сказав санітарові. Бачите, пересунько, не все списано і не все забуто. Санітар промовчав. Семенець завів мотор. Карета рушила. Ващенкові на підстанцію подзвонив хірург Петро Макуха. Умовлявся про зустріч у ресторані Кавказ. Макуха просив давнього друга прийти неодмінно з дружиною. Посидимо, розважимося, вб'ємо час. Ващенко не мав ні зайвих грошей, ні лишнього часу, який неодмінно треба вбивати. Тепер фактично не було в нього й дружини. Тож хотів було рішуче відмовитися від несподіваного запрошення. Та Петру додав і справа голуба є, дуже важлива, стосується тебе особисто. В таких випадках мало хто утримається від спокуси дізнатись, що то за справа і яким чином стосується його особи. Андрій Степанович дав згоду прийти. Непершорядний ресторан з гучною назвою розташувався на людному місці, де червоноармійська вулиця, мов би прийнявши естафету від Хрещатика, перевалюється через площу Льва Толстого і нескінченною магістраллю пролягає вниз до Голосієва, республіканської виставки а там і далі, через поля й перелізки, на Білу церкву, Умань, Одесу. Від раннього ранку до глухої ночі ця ділянка міста запроджена машинами і людьми, сповнена гамору, шуму, руху. Петро Пилипович зайняв столик у досить затишному куточку ресторану, за волохатим стовбуром миршової кімнатної пальми, з твердим, наче вирізаним із зеленої жерсті листям. Він був не сам. Ця обставина спантеличила Андрія. Хотілося посидіти, погомоніти з другом на самоті, хоч і не в усьому збігалися їхні погляди. Та все ж макуха його колишній однокурсник, товариш, а це в житті важить чимало. Ващенко відчував пекучу потребу вилити на болілу душу, тому присутність сторонньої жінки була вкрай небажана. Хто вона? Невже нова Петрова дружина? щоб там не було, а повертати голоблі пізно. Тим більше, що Петро вже помітив його, махає рукою. Зустрів Андрія запитанням Чому ти один? Де ж грецька богиня? Він бачив Ніну на операційному столі. Чомусь майнула думка, наче це зараз мало якесь значення. Афродіта в Москві. Досі не повернулася? Була та загула. Погано голубе, якщо так. Але знайомся, будь ласка. Ващенко глянув на незнайому, лагідне обличчя, щирий погляд, кірпатий насмішкуватий ніс, золотисте волосся, щось дуже знайоме. Інженер-конструктор Надія Семенівна. Надія Семенівна? Інженер? Невже? Згадалися слова Фрідман. Привела коханця під виглядом лікаря. Надя сказала златокоса Ізольда, простягаючи руку. Ващенко ледве змусив себе подати неслухняну обважнілу долоню. Несподівана зустріч приголомшила його, стримувався, щоб не прохопитись необережним словом. Бачиш, голубе, просто рікував макуха, коли Ващенко сів за стіл. Я гадав, що ми проведемо цей вечір у чотирьох по сімейному. Пробач, що я так відстав від життя. Це, мабуть, твоя дружина? Петро Пилипович і Надія Семенівна обмінялися багатозначними поглядами. Макуха засміявся.